Kyrie chaire, so thees aei προσφύλτατε. Πώς τα πράγματα σου, πάντα καλός, ως οι Θεοί θέλουσιν. Τι πράττεις νουν, έπρατον, νουν δε σχολάσδομαι. Θέλω σοι εγχαίρεσαι τεν διώκεσιν πράξεως σου. Άγωμεν. Peripatē kai egodo ho so soi tē praxeis panton gar ton agathon axios ei